Yeah. My name is And I would like to dedicate this song to all y'all. Yo, damn smokers. Yo, damn smokers. my Check it. Yeah. Matino ang isip ko pero ako'y sabog na. Alam ko ang tama't mali Pero ako'y sabog na Overtime? Oh, Darat, ako ay natutuliro Hoy, alam mo ba? Bakit? Bakit? Kasi ako'y sabog na Ako'y sabog na Ako'y sabog na ah. Tararap, tap, tararap Lalabasan ako ng bahay Ako'y sabog na Lalabas Ano gagawin sa labas? Makikihalo-bilo sana ako Pero ako'y sabog na Ah, okay Tara Kinausap ko ang aking sarili Alam mo ba? Kasi ako'y sabog na Ako'y sabog na Ako'y sabog na Nakakita ko ng daga Habang ako'y sabog na Nakakita ka ng daga Malalayasin ko talaga Pero ako'y sabog na Ah, okay Imbis na patayin ko Niyakap ko pa kasi ako'y sabog na Ako'y sabog na Ako'y sabog na Tararap tap Nakatapos sana ako Pero ako'y sabog na Nakatapos ka ba? May trabaho sana ako Pero ako'y sabog na bakit? Ako ay palamunin ng aking ina Malas mo Kasi ako'y sabog na Ako'y sabog na Ako'y sabog na Nagarap ka na po sa libis pero ako'y sabog na Ah, eh rapper naman pala to eh Nakakuha na sana ng gig pero ako'y sabog na O eh ba't di mo ginawa? Napunta ako sa Makati, alam mo ba? Kasi ako'y sabog na, ako'y sabog na, ako'y sabog na Tararap, tararap Liligawan ko naman siya pero ako'y sabog na O, liligawan mo may maganda sana akong relasyon pero ako'y sabog na Okay. Ano na naman ginawa mo? Di sa santong paspasan, ni-rape ko siya <laughs> Kasi ako'y sabog na, ako'y sabog na, ako'y sabog na Eh, napakakamiya naman pala eh. Sagot ko na may matino, kaso ako'y sabog na Okay. Anong ginawa sa'yo? Tinanong ako ng pulis pero ako'y sabog na hmm. Ah, ano sinagot mo? Imbis na mag-deny, inamin ko pa <laughs> Kasi ako'y sabog na, ako'y sabog na, ah. ako'y sabog na eh. Tararap, tap, tararap Wala akong napala dahil ako'y sabog na Oo nga, pansin ko nga Itinakwil ako ng madla dahil ako'y sabog na Di ka ba naniniwala? Bahala ka! magsabog di magsabog ka, di magsabog ka. Tararap, tararap, yeah. mga bata, tapos na ang kanta. May natutunan ba kayo? Hey!